g'ayri dinlar totibor biznikur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulktur andalus hayr dinler tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Andalusning fath qilinishligidan suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Yaqub al-Mansur marini ko'p shaharlarni jizya to'lashga majbur qilib, jizyani olib, g'animatlarni olib, qaytib G'irnotaga kirib, bu g'animatlarni barchasini Andalus ahliga berib, yana Mag'ribga qaytib ketdi. Qarang, tarix takrorlanishligini, Xuddi Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni fe'lini qilib, barcha g'animatlarni tashlab qaytib ketgan edi. Bugungi kelib Yaqub al-Mansur Marini ham biror narsani o'ziga olmasdan hamma g'animatlarni Andalus ahliga tashlab keldi. Yaqub al-Mansur al-Marini Mag'ribga ketgan vaqtidan ozgina vaqt o'tgandan keyin Granada viloyatini bir qismi bo'lgan Marin shahrini hokimi vafot qiladi. O'rniga o'g'lini hokim qilinayotgan vaqtida o'g'li aytadiki, Yaqubul Mansurul Marini deb kelib hokim qilinglar, men bo'lmayman. Qachoniki bu yigitcha Yaqubul Mansurul Mariniyni ko'rib, bu kishidan ibrat olib, bu kishidagi bo'lgan salohiyat, taqvo, adolat, zuhud, parhezkorlik, jang, bahodirlik hamma narsani ko'rganida ajablanib, yaxshi ko'rib qolgan edi. Bu kishini olib kelib qo'yinglar, men bo'lmayman dedi. Yaqub al-Mansur al Mariniyga xabar yetib borganida o'zi kelmadi, balki 3000 askarni bu shaharga olib kelib yordam uchun, himoya uchun qo'ydi. Yana 3000 askarni shahar tashqarisida bir jazira bor edi, o'sha jaziraga qo'ydi. Agar biror bir hojat tushadigan bo'lsa, bu 3000 askar yordam beradi deb qo'ydi. Yaqub al Mansur Marini 3000 askarni shahar ichiga qo'yib, yana 3000 askarni yordamga bir orqaroq qabr jaziraga qo'ygan. Undan keyin G'irnata hokimi Muhammadul Faqih tarixda o'tgan voqeani esga oladi. Bu voqea shundan iborat ediki, Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh jangdan keyin g'animatlarni tashlab yurtiga qaytib ketadi. Undan keyin g'animatlar tolashib janjallashganda yana qaytib kirganida birinchi bo'lib Mu'tamid ala ibn Abbad qarshi chiqqan. Bu qarshi chiqishligini sabablarini o'zicha zikr qilganda Yusuf ibn Tashfin murabitlar davlati Andalus shaharlarini tortib olishligi uchun kelgan degan bir ijtihodda jang qilgan edi. Shu ayni vasvasa Muhammadul Faqihga ham keladi. Darhol nima qiladi? Tarixda takrorlanmaydigan, bo'lmaydigan bir fe'lni qiladi. Bu ish shundan iboratki, Castella nasroniylar mamlakatiga borib yordam so'raydi. Yordam so'ragandan keyin bu nasroniylar o'zi shuni xohlab turgandan keyin albatta bunga ijobat qilib birga kelib haligi Yaqub al-Mansur al-Marini qo'ygan askarlarga jang qilmoqchi bo'lib turganida Yaqub al-Mansur al-Marini o'zi shu gapdan xabar topib yoki chopar yuborilgan askar tortib yana qaytib keladi Andalusga. nasroniylar bilan birga bo'lgan Muhammadul Faqih ni qarshisida jang bo'ladi. Jang natijasi oqibat Yaqubul Mansurul Marini zafar quchadi. Nasroniylar shimol tarafga qochadi, lekin ro'barosida faqat Muhammad al-Faqih qoladi. Bu holati juda yomon holatda bo'ladi. Sababi Nasroniydan yordam so'rab kelib musulmonni qarshisiga jang qildi. Natijada Nasroniy qochib qoldi, maydonda o'zi qoldi. Keyin bor imkoniyati bilan Muhammadul Faqih yalinib, kechirim so'rab, uzr so'ragandan keyin Yaqubul Mansurul Marini buni kechiradi va buni tavbasini qabul qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa tavba qil, Alloh taolo tavbangni qabul qiladi deb buni qilgan ishini kechirib yuboradi. Yana yangitdan Yaqub al-Mansur al-Marini 784-hijriy sanada Andalusga kirib keladi. Andalusga kirib kelib Muhammad al Faqih bilan birga yana nasroniylarga qarshi kurashadi. Nasroniylar oqibat mag'lubiyatga uchrab o'rtada bitim imzolanadi. Bu bitimda Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi shart qo'yadi. Bu shartlari na bir mulk edi, na bir yer edi. Bu shart Yaqubul Mansurul Muwahhidi aytadiki, Qurtubadagi va barcha Andalus shaharlaridagi qolib ketgan kitoblar ilmiy fan saqlanmalarini barchasini olib kelib berishlik shartini qo'yadi. Nasroniylar bu shartga ko'rib juda ko'p hajmda kitoblarni Qurtubadan va boshqa shaharlardan olib kelib beradi. Hozirgi kunimizda Andalus islomini yodgorligini saqlab qolgan kitoblar Fas shahrida turibdi. Yaqubul marini Mariniydi. Himmati bu kishini buyuk maqsadi sababidan 785-hijriy sanada Yaqubul Mansur al Marini vafot qiladi. Mag'rib peshvolaridan bo'lgan shaxs vafot qiladi. O'rniga Yusuf ibn al-Mansur amir bo'ladi. O'g'li Yusuf ibn al-Mansur amir bo'lganidan keyin Muhammad al Faqih darhol bu kishini oldiga borib o'zini do'stligini, o'zini xizmatida, to'atida ekanligini e'lon qilganida Yusuf ibn al-Mansur bu kishidan Hadra jazirasi bilan Tarif jazirasini so'raydi. O'sha yerda men muaskar qilaman, o'sha yerda bir harbiy qarorgoh bo'ladi nasroniylarga qarshi urushgani deb aytadi. Lekin berishda berib qo'ygandan keyin Muhammadul Faqih yana qalbini vasvasa cho'lg'ab oladi. Yana ikkinchi marotaba nasroniylarga borib yordam so'raydi Yusuf ibn al-Mansurni qarshisiga. O'zi bergan edi bu jaziralarni yana qaytarib olishligi uchun nasroniydan yordam so'raganligi juda ajablanarlik. Bu safar Ibnul Ahmar nasroniylar bilan kelib, Tarif jazirasini muhosara qilib, muhosalada bu safar nasroniylar g'alaba qozonadi. Ibnul Ahmar faqih g'alaba qozonadi. Lekin o'rtadagi ittifoq shunday bo'lgan ediki, Ibn Ahmar Muhammadul Faqih nasroniylarga agar Tarif jazirasini oladigan bo'lsak, menga berasizlar degan edi. Nasroniylar bunga rozi bo'lgan edi. Qachoniki jazira qo'lga kiritilgandan keyin Muhammadul Faqihga bermaydi. Nasroniylar kofirlarni bir o'zlarini odati. Bu Tarif jazirasi juda xatarlik o'ringa joylashgan jazira edi. Madiq Jabal Tariq Gibraltar yer dengizga shunda qirg'og'ida bo'ylab joylashgan edi. Shu bilan Mag'rib bilan Andalus o'rtasida dushman kirdi. Shu bilan Andalus musulmonlari bilan Mag'rib musulmonlari o'rtasida bog'liqlik uzildi. 801-yili Muhammadul Faqih vafot qiladi. O'rniga o'g'li Muhammad o'tiradi. Ya'ni aytib o'tdamiz, eslatib Ibn al-Ahmarlarni aksari Muhammad nomi bilan mashhur bo'lgan. Farzandlarining ismini ham Muhammad qilib qo'ygan, ya'ni hattoki 11 ta Muhammadni sanashadi. 3-Muhammad bo'lyapti bizda hozir avvalgi Ibnul Ahmardan keyin. Keyingisi faqih nomi bilan mashhur edi, bunisi A'mash nomi bilan mashhur bo'lgan Muhammad amirlikka o'tiradi. Lekin bu Muhammad al-A'mash juda idoraga zaif bo'lgan kishi edi. Shuning uchun buni vaziri Abu Abdullah al-Hakim degan odam qo'lga olgan edi vaziri. Bu hech qanday hakim emas edi. Chunki nasroniylar bilan muomalat qilishlikdan avvalgilarni Ibnul Ahmarlarni yo'lini tutgan edi murosada. Balki o'zidan oldingilardan ham yomonroq ish qilgan edi. Bu nima qilgan? Vazir askarlarini olib jangga otlanadi. Kim bilan jang qiladi deysizmi? Sabta tarafga yo'l oladi. Sabta bu Mag'rib tarafda, Mag'riq Jabal Tariq Yer dengizining mag'rib tarafidagi qirg'oqda joylashgan Sabta shahrini nishonga oladi. Bunga qo'shimcha yana xatarli ishi bu vazir Banu Marin davlatidan bir odamni topib u odamga qurol-yarog'ni va'da qilib Banu Marin davlatini yiqitib sindirishlikka inqilob qilishlikka rozi qiladi. Bu haligi odam rozi bo'ladi va shu bilan Baru Marin davlatini ichida ham fitna bo'ladi. Natija nima bo'ladi? Natija bir necha vaqt o'tgandan keyin Mawdiq Jabal Tariq Gibraltar nasroniylar qo'liga o'tadi. Shu bilan mutlaq Andalus taraf Mag'rib bilan aloqasi uziladi. 809-yilda Gibraltar Jabal Tariq suqut qilgan bo'lsa, G'arnota shahri o'sha holatda muohada qilib nasroniylar bilan kelishib yashashda davom etib, hattoki 897-yilgacha shunday yo'sinda qoladi. Takror-takror muohadalar, takror-takror kelishuvlar, takror-takror jizya to'lashliklar musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasida Granata shahrida. Buning sababi nimada? 100 yil davomida Mag'ribdan madad kuchlari yo'q musulmonlarga, granataga. Nima uchun shu holatda yiqilmasdan turishligini yana bir sababi o'sha nasroniy mamlakatlar o'zaro bir-biri bilan urushganligi. Kastella mamlakati bilan Aragon mamlakatining o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lganligi uchun bu musulmonlar Granata shahri 100 yil atrofida turib bergan edi. To'g'ri, o'rtada muohadatlar, kelishuvlar, jizya to'lashliklar bo'lgan, shunday bo'lishiga qaramasdan viloyat islomiycha qolgan. Lekin biz oxirgi 25 yilligiga e'tibor qaratamiz. 100 yil mobaynida 800-yildan boshlab taqriban 897-yilda tamomiy Andalusdan islom yo'q bo'lgan bo'lsa, o'sha 897-yildan ozgina ortiroqqa qaytamiz, hattoki qays holatda Andalusdan tamomiy islom yo'q bo'lib ketganligi sababi. 871-yilga kelib, hijriy sana Granatada 2 kishi boshqaruvga o'tiriladi. Birinchisi bu 2 kishini biri Muhammad ibn al-Ahmar. Bu ham Muhammad, lekin laqabi Al-Ghalib billah. Allohning yordami bilan g'olib bo'luvchi. To'g'ri, ismlar juda kuchli ma'noga ega, lekin o'z o'rnida emas. Bu Muhammadning ukalaridan biri yana bitta Muhammad. Bu Muhammadning laqabi Zag'il. Zag'il degani albatta bu ma'nosi shijoatli degan ma'noda. Ikkosi Granataga hokimlik qilib, ozgina fursat o'tgandan keyin hukm ustida tortishib qoladi. Natijada Abu Abdullah Muhammad Zag'l, ya'ni shijoatli degan laqabli odam Kastella mamlakatidan nasroniylardan yordam so'raydi. Akasini qarshisiga. Akasini bilan qarshi urushligi uchun nasroniy keladi. Lekin alhamdulillah o'rtada kelishuv bo'ladi aka-ukani. Kelishuv granatani bo'lishlik asosida bo'ladi kelishuv. Granata juda kichkina joy qolgan. Aytib o'tdik, Andalusning 15 dan biri. O'shani ham endi aka-uka bo'lishmoqchi. Bu bitimdan 3 yil keyin 874-yili juda yomon hodisa vujudga keladi. Bu nasroniylar o'rtasida. Bu hodisa zohiridan o'zlariga yaxshi hodisa, lekin musulmonlar uchun yomon hodisa edi. Hodisa shundan iboratki, Fernando 3 avvalgi Ibnul Ahmarni davridagi emas, boshqa Fernando 3-chi Kastella mamlakatini hukmronini qizlaridan biri Izabellaga uylanadi. Izabellaga uylanishlik bilan Aragon bilan Kastella mamlakati birlashib Hijriy 879-yilga kelganda bitta mamlakat bo'lib Ispaniya mamlakati vujudga keladi. Lekin Izabella bilan Fernando 3-ni nikoh kechasi to'y marosimi qayerda o'tkazishlik kerak edi? Bular G'irnotadagi Qizil qasrda o'tkazishlikni rejalashtirgan edi. Qarang, o'rtadagi bir-biri bilan uylanishlik to'y marosimi qayerda o'tkazishligini shartiga qarang, e'tibor bering. Bu shartlari ham islomni ziyoniga bu kofirlarni. O'zlarini oddiy bir uylanishlik to'y marosimlari ham bu to'y marosimidan keyingi vaziyat ham islomni zarariga bo'lishlik kerak edi. Lekin bu musulmonlar buni tushunmay yuraveradi. Musulmonlar bu o'zlarini nasroniylar oddiy to'ylarini ketidan ham siyosiy manfaatlarini ko'zlaganligini musulmonlar zohirida endi uylanyapti ekan, to'y marosimini shunday o'tkazyapti ekan deb qo'yaveradi. Ammo bu to'y marosimini yagona Andalusda qolgan musulmonlar diyorini, musulmonlar shahrini ichidagi bir qasrda o'tkazishligini nima ma'nosi bor edi? Granada ahli bo'lsa, musulmon xalqlar bo'lsa juda dindan uzoqlashgan. Aroqqa mukkasdan ketgan, musiqa o'zlarini kullik tinglaydigan narsasiga aylanib qolgan. Undan tashqari g'irnoqda ikkiga bo'linib ketgan. al golib billah Muhammad va Az-Zaghl Muhammad. Akuka bo'lish bo'lgan. Ammo G'olib billah musulmonlardan biriga uylangan edi. Bu tarixda bu musulmonning nomi Aisha al-Hurra. Hur Aisha nomi bilan mashhur bo'lib qolgan. Va yana bu G'olib billahni joriyalardan biri bo'lgan Nasroniy ismi Surayyo bo'lgan. Bu Surayyoni ishqida juda bir muhabbat qilganligidan buni Hur Oyishadan ham ustun qo'yadigan darajada bo'lgan edi. Shu darajada bo'lganligidan natijada bu cho'risi Surayyo o'g'il ko'radi. Ismi Yahyo bo'ladi. Bu Yahyoni erini shu muhabbatidan foydalanib Granata shahrini vorisligiga ya'ni shahzoda qilishligini talab qiladi. Lekin o'zi aslida rasman Aisha al hurrani Hur Oishani o'g'illaridan biri bo'lishlik kerak. Chunki bu muslima ayol va cho'r emas. Ammo bu Surayyo cho'rini o'g'li Yahyoni valiyul ahd qilib shahzoda qilib belgilaydi. Bu Hur Oyishani o'g'li Abu Abdullah Muhammad bo'lgan bu ham. Shuning uchun avvalgi Abu Abdullah Muhammad Zag'il bilan o'rtasini ajratishlik uchun bu ikkinchi Muhammad Hur Oyishani o'g'lini Abu Abdullah Sog'ir deb nomlangan. Haqiqatan Sog'ir edi. O'zini hajmida ham sog'ir edi, o'zini maqomida ham sog'ir kichkina edi. Endi G'olib billah otasi ikkita o'g'il, biri cho'ridan bo'lgan, biri Hur Oyishadan bo'lgan vali ahdlar, birisi rasman ahdga haqli, birisi bo'lsa haqli bo'lmagan. Lekin bunisi o'zi muhabbat qo'ygan cho'risidan bo'lgan. Nima qiladi? G'olib billah. Hunik holati shundaki G'olib billah Hur Oyisha bilan o'g'li Muhammad Sag'irni o'z qasriga hibs qilib qamab qo'yadi. Lekin xalqlar orasida ko'plari Nasroniyni o'g'li hukmga o'tirmaydi. Balki Abu Abdullah Sag'ir o'tirishlik kerak deb qo'llab-quvvatlaganligi uchun haligi hibs xonadan qasrdan bo'shatib chiqarib olishadi. Lekin ajablanarli holati bu hibsxonadan qasrda hibs qilingan endi albatta lekin hibsda bu ham harakati to'xtatilgan boshqa-boshqa qasrdan chiqarib olingandan keyin bu Abu Abdulloh Sog'ir sagir o'zini atrofiga askarlar yig'ib otasiga qarshi chiqadi. Shunday qilib otasini o'rniga o'tiradi. Otasini Granada shahridan haydab quvib chiqadi. Bu otasi G'olib billah shahardan chiqib janub tarafiga boradi. Janub tarafida ukasi Zag'il bor. Zag'ildan oldiga boradi. Bu musulmonlar tarixida bo'lgan qissalar gohida yig'latsa, gohida insonni kuldiradi ham. Lekin bizni vazifamiz bu qissalardan faqat yig'lab yoki kulib qo'yishlik emas, balki bulardan juda katta xulosa, ibrat olishlik. Shunday qilib davlat yana ikkiga bo'lingancha turibdi. Bir qismida Abu Abdullah Sog'ir Muhammad, ikkinchisida Abu Abdullah Muhammad Az-Zaghl va uni himoyasida Abu Abdullah Sog'irni otasi. Ispaniya podshosi Fernando 3-chi Isabellaga uylangandan keyin endi Granataga qaratadi bor kishini. Granata himoyalangan, shunday bo'lishiga qaramasdan hujum qilib keladi. Abu Abdullah Sag'ir Muhammad otasini manhajida emas edi. Otasi tinchgina hal qilay deb jizya to'lab bor shartlariga rozi bo'lib yashaverardi. Ammo Abu Abdullah Sag'ir bu bilan jang qiladi Ispaniya podshosi bilan. Natijada toqati yetmagandan keyin, kuch-quvvati yetmagandan keyin urush yakunida bu Abu Abdullah Sag'ir asir tushib qoladi. Abu Abdullah Sag'ir asir tushib qolganligidan foydalangan Zag'il ikkinchi taraf darhol haligi bo'sh qolgan granatani o'zini mulkiga qo'shib, granata yana bitta mamlakatga aylanadi. G'olib billah Abu Abdulloh Sog'irning otasi o'sha voqeadan 1 yil keyin g'am, g'ussa, alam yondirib, ichini qiynab vafot qiladi. Zag'il o'zini akasini o'g'lini katta pulga almashmoqchi bo'lganda Ispaniya podshohi Fernando 3 rozi bo'lmaydi. Va bu bir rejani fikr qiladi. Bu rejasi shundan iborat ediki, Fernandoni qo'li ostidagi asir tushib qolgan Abu Abdullah Sog'irga bir fikr aytadi. Bu fikr sen shimol tarafdan granataga kirib borasan. Men askarimni da janub tarafiga aylanib Malqa tarafdan kirib boraman. Shu payt sen shimoldan men janub tarafdan kirsam, zag'il o'rtada muhosarada qoladi. Shu yo'sinda granatani olamiz, granatada sen hokim bo'lasan, lekin Ispaniya nomi bilan deydi. Abu Abdullah Sag'ir bunga rozi bo'ladi. Shu yo'sinda granataga kirib borishganda shimol tarafdan Abu Abdullah Sag'ir, janub tarafdan Ispaniya podshohi kirib borganida Zag'il qiyin holatga kelib Malqa shahridan qochib chiqsa, akasini o'g'li Abu Abdulloh Sog'irga duch keladi. Undan keyin Wadi Ash degan bir vodiy bo'ladi. O'sha yerga borib, o'zini mustaqilligini e'lon qilib, Wadi Ashda o'tirib qoladi. Undan keyin Abu Abdulloh Sog'ir ittifoqqa ko'ra Malqoga boradi. Ispaniya podshohi Fernandoga ittifoq qilganimizdek endi malqoni bering, men bu yerda hokim bo'laman. Granada hammasi bitta bo'lishlik kerak deganida Ispaniya podshosi nima degan edi? Agar men hozir ketadigan bo'lsam, zag'il keladida seni qarshinga jang qiladi. Shuning uchun men bu yerga askarimni seni himoying uchun qoldiraman dedi. Bunga rozi bo'ladi Abu Abdullah Sog'ir. Oradan bir necha oy o'tgandan keyin Malqa shahridagi barcha musulmonlarni nasroniy Fernando qul qilib asir qilib oladi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus Üstü öptür Endelimiz